Hajde, hajde. Ovako, kada kad se neke stvari prešute, to je iz, iz milosti. Iz milosti. Mi ne zamjeramo što braća pitaju, ali ovdje je zgodno kad je brat pitao je Morel velikim prstom. Došao Ibn Abbas u jedan iz Kerbele, Iračan, i pitao ga da li je krv muhe nekog insekta, jel? Ovaj, komarca, komarca. Da li je čista ili nečista? kaže, vi ste ohalalili krv Huseina, pitaš za, za krv. Tako te neke mesele ovaj, su prešućene. Osnov je sa malim prstom. حتى هذا الحديث سمعت أنه ليس قال لا لا لا هذا حديث بالتخليل ذكره الألباني اللي ذكره ذكر موقف الإمام مالك أيوه أيوه ما الذي وعى سمعت من شباب الألباني لما يذكر طم نعم يعني jest Kako se kaže bez to? Koji zovu kada ruke bez? koju hoćeš koju hoćeš Nek najveći narod. Kada glava staje. Neka bude tvrda glava. Staje? آه، لا تعطيني اللهم لا تعطيني مستغفر اللهم اعطيني اللهم لا تعطيني ما ثبت شيء صحيح اثناء الوضوء الا في دعاء تجدوه في فوسنوت 23 سترانسا بو 2 نيفر دوسوينو nije vredosad osim لم يثبت غيره i ove dove poslije abdesta يلا ادخل على ناخذ الوضوء يلا šta kvari abdest ili stvari koje kvari abdest prvo naučite dobro pa ne... To- pokvarite abdest prvo sve što izađe na prirodne otvore prednji i zadnji kod čovjeka mokraća izmet vjetar sperma vedi i mezi to jest sjeme, <clears throat> sluz, pri nadržaju sluz, pri nuždi. <clears throat> Ako se posumnja u puštanje to ne utječe na valjanost abdesta, osim u slučaju da se uvjerimo. Osim u slučaju da se uvjerimo. Ovdje se ne misli ovo što je kazano, da se čuje e, ili da se osjeti smrad. Nije to to. <clears throat> Ne misli se da treba toliko. Ti moraš biti siguran da se, da se to desilo, a nema ni jednog ni drugog. Znači, ovdje se podobno se podrazumijeva da se čovjek uvjeri da bude siguran da mu se to desilo. Dva, duboki svijest takvom položaju, pri kojem uopće nije moguće ispustiti vjetar. Čovjek može kada klanja sunnet sabahski i to hadisi ovaj, navode i preporučuju, da se nasloni na desnu stranu sjedeći i otpi, neće mu to pokvariti ja mislim فهذا نائم مستيقظ يعني لو واحد مستريح فقط اللي هو بعد السنة الصبح هذا نائم مستيقظ مضطجع فقط ما ينام جيد لو كان النوم في هذا ال... الوضع إيه؟ لا يعني هو نايم على جنبه ينام هكذا هذه السنة لا لا لا مطلقا يعني مطلقا هل ينكر duha اكو bi لجوا اصلا na على نيه زاسباو nije ušao u san, nego leži, ponaša se kao spavač, nastavi se kao spavač, odmara, opušta se, neće mu to kvariti. Niti bi mu u takvom položaju pokvario abdest, san, kada upada čovjek u san, preza. Međutim, da zaspije, jeste, udiše, izdiše kao spavač, to bi pokvarilo abdest. Zev sjedenja, recimo da sjedeš, nastaniš i sjedeš turski u takvom, u takvom ovaj, položaju. Tri svijesti, bez obzira da li se radilo o ludilu, nesvijesti pijanstvu ili gubljenje svijesti zbog upotrebe nekih lijekova. Četiri, dodirivanje spolnog organa bez ikakva zastora, kvari abdest, dok doticanje žene ne kvari abdest kod velikog broja fikskih učenjaka. U stvari to je ispravno mišljenje jer su dokazi. Sa njim jedan od njih je od Aisha radijallahu anha da je kazala da je Resul alaihi salatu poljubio jednu od svojih žena, a potom otišao na namaz ne uzimajući abdes nakon toga s tim što jedni to komentarišu da je to samo poslaniku svojstveno. Ali rekli smo da je džumhur e, ulema i ispravno mišljenje da, je, da to neće pokvariti da ženu dotakne čovjek bez strasti. Međutim, ako bi se žensko tijelo dodirnulo sa strašću, onda bi to okvarilo abdest. Onaj ko uzme abdest, a kasnije posumnja da li ga je izgubio ili ne, će da on ima abdest. Izlazak krvi, osim iz polnog organa žene pri hajzu fasu, ne kvari abdest, kao ni povraćanje, ni jedenje devina mesa. Laza, muški laza. Imamo dole fusnotu. Navodi muslim od Žabira ibn Semure da je poslanik sa naredio abdest poslije jedenja devinog mesa. Pošto mi ne imamo, mašala, devina mesa, nećemo, nećemo ovdje gajat, gajat meselu. اسمع يا اخو هذه الاشياء التي تنقض الوضوء غير ذلك ما تجيش بقى تسالني تقول لي Mačo stvari koje kvare abdest, zato poslije nemojte govoriti šta ako dotaknem čašu u kojoj je nečistu čašu, dotaknem ovo, dotaknem ono, uđem ovdje, čujem ovo, reknem ovo. Nemojte pitati, ovo stvari koje kvare abdest. Pogleda u svoje stidno mjesto, je li pokvario abdest? Ako je dotakao kroz pantole Kada je obavezan abdest? Uzimanje abdesta je obavezano radi obavljanja namaza, bez obzira da se radilo o farz namazu ili na fili, znači nema namaza bez abdesta. Kao i radi tavafa, obježenje oko kabe. Neki učenjaci smatruju da nije obavezno dodirivanje mushafa, da nije dozvoljeno dodirivanje mushafa bez abdesta, a kao dokaz da to uzimaju riječi uzvišenog, dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti kao i riječi Resula sallallahu alaihi Kur'an smije dotaknuti samo onaj koji je čist. Ovdje ako vas zanima svi su saglasni oko namaza. Što se tiče ostalog, učenja Kur'ana i Tavafa nisu, nisu saglasni. Znači za namaz je obavezan abdest. Kada je mustehab lijepo uzeti abdest, to jeste koja to djela treba sa abdestom činiti. Mustehab je uzeti abdest radi učenja Kur'ana, učenja ezana, spavanja. Kad čovjek je neokupan džunu pa hoće da legne ili jede ili pije, bez obzira da li se radi o obaveznom i dobrovoljnom kupanju guslu. Napomena. U toku uzimanja abdesta dozvoljen je razgovor i u hadisima nema ništa što bi to zabranjivalo. Drugo, nema nikakve osnove u hadisu za učenje posebnih dova prilikom pranja svakog dijela tijela. Tri, ako neko posumnja koliko je puta nešto oprao pri uzimanju abdesta, uzet će manji broj. Četiri, ako se na dijelovima tijela koji se moraju oprati prilikom uzimanja abdesta nađe nešto što spriječava dodir s vodom, na primjer, lak na noktima, abdest neće biti ispravan. المرأة تتوضأ على أظافرها الطلاء فذا الأظافر عند النساء تتركها لا يجوز أن تتوضأ وعلى في طلاء الأظافر موجود هنا كلمة عن النساء موجود هنا لغة النساء يقول من Ovdje je već spomenuto lak na noktima, to je posebno pojava kod žena. Ima nekih koji misle da što god svijet izmisli da ide, mora se udovoljiti da je islam tako fin, ne mere to islam zabraniti, tako fin islam. Jer islam voli lipotu, a one sa tim ljepši. Nije tako, nije tako, abdesta nema žena koja preko, preko laka abdesti. Stavi poslije abdesta, ne bi li koža to upila do sljedećeg abdesta tamo. Na taj način ćemo to izbjeći. Kad abdestiš, tada ovaj, namaži jer koza to upija, to ne ostaje vječno. Pogotovo u većini to brzo, brzo ispari, uđe u kožu i onda je koža opet sposobna da, da primi vodu. Pet, što se tiče same boje kao što je kna, ona ne utječe na valjanost abdesta, zato što ona e, propušta vodu. Šest, dozvoljeno zatražiti pomoć od drugog pri uzmanju abdesta. Dozvoljeno nakon uzimanja abdesta obrisati čistim peškirom, mahramom i slično. Dozvoljeno je grijanje vode za abdest, to dodajemo dole pod osam. Dozvoljeno je grijanje vode za abdest, to je dozvoljeno je abdestenje toplom vodom. Ne, ne, ne. Samo kada, sada, kada uzimaš Kur'an, mushaf, samo na arapskom. Čak ako je na njemu prevod bosanski, to se više smatra tefsirom. To se smatra tefsirom. Što znači da nije kao mushaf je samo arapski tekst od Fatihe do Kul bin Nas. To je mushaf. A uzmati knjige u kojima ima odlomaka iz Kur'ana, u kojima ima hadisa i ostalo, ili uzmete knjige tefsira, ili čovjek koji stalno uči, stalno je sa ajetima, to je druga mesela. Samo kada učimo, hoćemo i badet, da otvorimo Kur'an i učimo za sevab, tada, i to smo opet e, tamo rekli da to nije, ne radi se o iđmao, niti se radi o jasnom dokazu, jer je dokaz kuranski ajet koji je tačno da se odnosi na meleke na nebesima, ne odnosi se na ljude. Kad kaže dodiru ga samo čisti, na meleke. Tako tefsiri kazuju. Ako jeste, ako ne možeš misliti, ako izgubi čovjek svijest, onda ne. To je tvoja druga stvar. Da li ti sad misliš da si dušu uzbunio pa nećeš biti skoncentrisan u namazu? To je drugo. To je drugo. Da ti obnavljaš abdest, to se zove i u hadisu stoji svjetlo po svjetlo, nur po nuru. To je drugo. Da ti kažeš, a puno sam pričao, puno sam se smijali, puno sam razmišljao, davno mi je abdest, star mi je abdest, pa da obnoviš, to je drugo, ali da ti kvari, da ga nema, da ti nešto, to ti niko ne može reći. To ti niko ne može reći. To ti kvari ahlak, to ti kvari vjeru, jel? Umanjuje je, ali da ti kvari abdest, u fiku tako ne stoji, razumiješ? E sad preporučio bi ja svakom da ne ulazi u, u, u, nam, u namaz, nesposoban da mu duša ga doživi, da bude u njemu ponizan, bogobojazan, skrušen, zato prekini svatim svim, osviješ se abdestom, počinješ novu Jesi razumio? Govorit ćemo o namazu, inša Allah. Govorit ćemo o namazu Musafira i ostalo. Koliko namaza, da li ima ograničeno drugim? Možemo sa jednim abdestom Neograničeno, koliko imam abdest? Od na danu osvojenja Mekije poslanik sa osanem je klanjao pet namaza bez obnavljanja abdesta. mislim da nema potrebe za govorit Morel 6 jer teško će ko ovaj ponovo sveda sa sabahom zato što treba spava, zato će prekidati namaz. Mora koliko se abdest uščuva. بدون سنن هل هل احذر من امر يعني في بعض الامور الخلافيه هل هل الفم مع الانف يدخل مع الوجه ولا لا يدخل؟ هذه مساله خلافيه. To, to ovaj, ne bi trebalo raditi u normalnim okolnostima. To jedino, to jedino da nema vode, jer to vodi jednom opasnom odnosu prema vjeri, takozvanom Gaddafijevskom. Razumijete? Gdje ćeš ti onda i nama sve samo svest na farzi, i ovo, i ovo, i ovo. Jedan Gaddafijevski odnos prema vjeri gdje bi umro sav sunnet u cijelini. Onda postoji još jedna stvar. Ima učenjaka koji smatraju da je pranje nosa i usta od pranja lica. Od pranja lica. Tako da bi po, njima koji tvrde da je to, ostavljanje pranja nosa i usta ne bi udovoljilo ono što je vađiva, to je oprat lice. Da ste učili oprezu da ne bi ušlo u da ne bi popio vode, to je drugo, to je drugo. Svakako, svakako i misvak upotrebljavati. Meseh po mestvama. Umjesto pranja nogu kod uzimanja abdesta dozvoljeno je uzeti meseh po mestvama, temeljići to na sahih, sunnetu ili meseh po čarapama. Za valjanost mestha šart je da se obuku u mestve kad osoba ima abdest. Što se tiče ovih doli šartova, naveli su i učenjaci bez dokaza u izvorima vjeri. Za smo da potrebno ispuniti sljedeće uvjete. Doli smo napisali fusnotu, a ti uslovi su da pokrivaju svu nogu do iza članka, da ne propušte u vodu, da same stoje noga od posebnih pričešćenja, da je moguće u njima hodati, u kojim čarapa nije moguće hodati, tako. A sve ovo se ne navodi u hadisu, niti u Kur'anu. Mes se uzima s gornje strane mestvi, nije određeno koliko treba potreti mestve, pa je obavezno potreti onoliko koliko se može smatrati da je dovoljno da je učinjen znači mese. Vrijeme važenja mesa je dan i noć za onoga koje je kod kuće i tri dana i tri noći za onoga koje je na putu. Mes će prestati važiti ako istekne vrijeme, ako se čovjek uđunupi i ako skine mestve. U tim slučajevima noge se moraju oprati prilikom uzimanja abdesta. Znači kad bi ponovo abdestili, isteklo nam vrijeme za mese, ne možemo potirati, moramo opet oprati. بالنسبة لإخوان المسح يصلح أولا هو الأصل أن المسح على ال- Ono je da se meso uzima po obući. Jer te mestve to je bila obuća. Od kože se pravilo u čemu čovjek hoda. Međutim, kod nas sada mestve postale nešto što mijenja čarape, jel? Ali kijasom na uzimanje uzimanje mesha po obući dozvoljeno je kijasom, znači uzimanje mesha i po čarapima. والمسح يكون على أي شراب عنده I mes se uzima po svemu što se može nazvati čarap. آه والمسح يكون على ال- الاتجاه العلوي ويكون على وضوء من غسل الرجل Una موجود. Kažemo, Mes se uzima sa gornje strane čarapa ili obuće. Poteremo znači ovo vlažnim, vlažnom e, rukom, kao što smo potirali vlažnom rukom glavu i uši, desnu i lijevu. Da bi, bio, da bi mogli to raditi, potrebno nam je da kad smo obukli čarap, imali smo abdest. Dobro, studene su dani, svako od vas neka zna kada je oprao noge, obuče čarape, Sljedeća 24 sahata ne treba da, da skida, skida čarape i pere noge, nego samo potiri. To će mu i ubrzati i olakšati Kad bi čovjek ne bi imao čarapa, kad bi to zamotavao u krpe kakve, se uzmete salavetu zamotate i u to ovaj, to staviš, šizme i tako hodaš, još kad bi ne znam kakvom latikom čvrstio i ostalo, i potom je se. Sve što pokriva nogu, sve što je حتى لو كان شراب كما بالله. تقول. kultu. Sad kad nema pitanja, sad dok ja završim. Osim oni ženski, jel ono, ono što, to, halas, ono nije čarap, ma ja. ال- A ovo čarap debele, tanke, srednje nekakve, ove. وتحسب المدة من بداية المسح من أول وقت Spomenuli smo rok, da je, da je važan u meshu rok, rok trajan koliko će trajati ro- i rekli smo da je to 24 sata za čovjeka kod kući. E, otkad računamo, zapamte ovo dobro i zapišite. Stani, stani, Brat, brat, stani. Ovo ti ima crni, jesu. Stani. Šta ima kod vas? Šta ima tamo? Reci ti iskrenost, šta, zašto smije? A šta, ima kod tebe? ماذا لاحظت عنده؟ قاعد بيضحك Reci šta vjeruje. Zašto ne paziš i smiješ se, brate? Jesi razumio ti... Šta ima? Nema ništa bogati? Dobro. Iznos. Pa ti lažiš. يولي يقول لنا هل ما كنت انتهيت من احنا قاعدين نتكلم في درس وقاعد يرد- يضحك هنا u toku časa nema mjesta za, za nepažnju, niti mjesta za igranje, niti mjesta za Ti smijanje. poslije, pazi, ti poslije njega, jes, ti si bio sa njim, poslije Ako drugi put 3%. I šta je bilo? A ovdje mesha kod, ta- kod vas drugi čas, je li tako? Ovdje ima čas za mesha, ima kod vas čas Gos. za gusl. قل كيف يفهم هذا الدرس وهو قاعد في الدرس؟ قل كيف يفهم؟ Tamo, tamo. To znači da nije, ima ga bez veze. Ni primijetio, ni istirao. A šta je to smiješno po dva kupanja, ramazanski i kurbanski bajram, iako u tom pogledu ne? A to je gore. Taj. Zapišite, braćo. Računanje računanje roka za mese počinje od uzimanja prvog meseha. Ovo morate dobro shvatiti. Pogledajte. Recimo, recimo za ikindiju, za ikindiju je čovjek oprao noge. Znači oprao noge za ikindiju. Za istu tu ikindiju je obuko čarape. I čuvao je abdes sve do jaci. Zatim je zaspo, klanio jaciju, zaspo. I budi se sada ujutru na sabah i abdesti i uzima mese. je kod sabaha računa. Gledajte. Ne od ikindije, pa da bi mu sada istaklo u ikindiju, ne, ne. Od prvog mesha, jer on u ikindiju nije uzeo mese i ne treba mu mese. Razumijete li? Nego od uzimanja prvog mesa. Znači ima pravo uzimati mesh 24 sata. Pa uzeo se na sabah, gotovo je. Nema na drugi sabah. Jeste li razumjeli ovo? To je velika olakšica. Kad bi uzeli da onda kad smo oprali, o, niti je onda kad smo oprali noge, niti je onda kad smo izgubili avdest. Jer izgubio se ovdje kada ovdje? Poslije jacije. jacije. I ne isteći nam mes ni u ikindiju, ni u jaciju, nego na Saba. Pa I je uradio ovo isto što smo rekli. Avdestio se za ikindiju i, opra, i obuko čarape. Pa skinuo u akšam čarape. وغسل رجله في ال- في العصر يعني Šta će sad uraditi? Nego. Nego, jest. طيب تمام digne ruka Dajte vidim vaš mišljenje. Aj reci brać. Robi abdest. Aha. Drugi mišljenje reci. Drugi. Ne. Noga je. Veri. Nima, a šta on hoće dalje pa da vidi šta, kako će se ponašati, jel? Čitam, Znači? Ne treba noga? Treba, je. Odakle si? Ako raju ulema da vidiš. Ovo mišljenje od šemljaci da vidiš. Betki. Ne treba. Skidanje kvari mesha, a ne abdest. Ako bih htjeo sad obuć pa nastavi ne mere. Si pokvario mese. Ali da klanjaš nisi pokvario abdest. Ako je klanjati, هذا رأي أسامي ورأت ما نقضوا ضوء ما دخلت يقول عثيمين انه ما نقضت الوضوء هو ما نقض نقض مسح إيه. هو ما نقض هو ما مسح اها صلح Kako ste primijetili, nije uopšte uzeo mesa. Nije nijednom uzeo mesa. Kako ćemo biti pokvaren abdest? Nije ni jednom mesu činio. I on abdest se za Kindiju i skinuo, to je naša svakodnevica. Ovaj. Uopšte se nema, nigdje se ne, dotiču ljudi mesa. Ti abdest je obuku od čizme, izuo se imaš abdest, izuo, obuo. Nije mesa bilo, joj, ovaj, samo abdest. Ja sam sad pitanje. Ja sad dobio abdest. Ali, recimo. Čilio sam abdest, pravo sam mnogo would you some sharab? Still some sharab. Rıvık var abi. Isto Faca ente. Ai, está I hoćeš da se okupaš, imaš morsku vodu i imaš riječnu vodu. Kojoj treba se kupati? Zašto? Allahu akbar. Tako je jedna i druga čiste, moja, jedna i druga čisti se sa njom. Moja. هذه أسئلة فقط للأذكياء يا إخوة Ovo je malo provjera inteligencije i držanja na konopcu. طيب يا إخوة A? Pa neš pit po Bogu. زفارة. افتح أول باب في أنواع المياه أول باب Čišća je morska voda, jer more teči. I more je smireno sve dole. A rijeka malo vode nosi, da ne govori o što nju baca. A more stalno čisti, stalno voda. Smireno. Uzmi koliko god hoćeš mora, nećeš mu naći ovaj, što god. A riječna je sva, čak i potok pun je mulja, jer on stalno dere, dere tlo ispod sebe. Da ne govorimo šta da ga dođe sa strana i u njega. Ali jedna i druga je čista. Kad govorimo o mesu ovdje, dodat ćemo i mes po zavoju. A to sada uzimamo zato da uporedimo to dvoje. Da uporedimo. 29. stranica. Mese po zavoju i rani. Obavezno je uzeti mesh po zavoju ili gipsu nakon tejemuma umjesto pranja vodom. Mes po zavoju preko cjelokupnog zavoja, a mes povuči samo po gornjoj strani obući. To su razlike. Mes po zavoju se uzima preko čitava zavoja, a mes po obući samo po gornjoj strani obući. To je razlika prva ono što nam je u zavoju, potiremo sve. Pa ne potiremo samo recimo ovaj dio, a i ovdje nam zavoj, nego potiremo sav zavoj. B. Za mes po zavoju nije uvjet da zavoj bude stavljen dok je čovjek pod avljestom. Čovjek rajen može biti džunup. Mi zavijamo ranu, jel tako? Nećemo nas avljesti. Međutim, za mes po obući treba da smo imali avljest kad smo obukli tu obuću. Inače ne možemo uzimati mesa. C. Zavoj se mora skidati kad se čovjek ožunupi. Se ne mora skidati, se ne mora. A mese, ako imamo po obući, skinut ćemo obuću, skinut ćemo čarape kad smo žunupi jel? Da bi se okupali. D. Mes po zavoju nema određenog roka. Rok mu je dok ima potrebe za njim. A mes po obući ima rok, to je dan i noć ili tri dana i tri noći, zavisi da li čovjek koliko. I je mes po zavu je vađib, a mes po mestama je dozvoljen. To je kao stepen, jer tamo učili šta je vađib, šta je mustehab tako, šta je džajz, šta je mubah. Mes po obući ti je mubah, dozvoljeno radi. A mes po, po rani mora, jer ti je, jer ti je zabranjeno da sebi štetu činiš, da pereš i vodu, nego učini mes po zavoj. Nastavit ćemo ako Bog da sljedeći čas. Barak Allah. strasti ili u snu ili najavi kod muškarca ili kod žene. Ako sperma izađe bez nadražaja, strasti zbog bolesti, na primjer, ili straha, onda nije obavezno kupanje. Ako se nešto sanja, ali se ne osjeti i ne nađe na odjeći ništa, nije se dužno kupati. A kad se probudi i sna i osjeti vlažnost na odjeći, znači vidi se da je izašlo sjeme, a ne sjeća se čovjek da je sanjao san, kao da je općio sa ženom, a ustanovi da se radi o spermi, obavezno je da se okupa. Drugo, prilikom spajanja polnih organa, znači prilikom sastajanja čovjeka sa ženom, makar se ne desilo ispuštanje sjemena. Jeste li vi ovdje razumjeli razliku između prvog i drugog? Prvo je kad iza... se sastavao sa ženom, ali nije se desilo da, da, je, da je čovjek spustio sjeme. Znači prekinuo je. sastav se čovjek i žena, ali nije se desilo da, da sjeme izađe. Dužan je, samo ako je, ako je ušao muški organ u ženski, dužno je se okupati. Bez obzira da li čovjek, što naš narod rekne, svršio ili ne svršio. Tri, nakon prestanka hajza i nifasa kod žene, znači nakon završetka otjecanja krvi poslije mjesečnog pranja ili poslije poroda. Četiri, nakon smrti, misli se za mrtvog, učenjaci se slažu da je obavezno okupati mrtvaca osim šehida koji pogine na bojnom polju. I pet, obavezno je onome ko primi islam, nevjerni kada uđe u islam, obavezno mu je kupanje. Kao što se zaključuje iz hadisa Ebu Manhaza, umama. Mhm. Sumama. Način, sumama, sumama, Način uzimanja gusla u skladu sa sunnetom Resula sallallahu alaihi wasallam. Kao što smo pitali kako se uzima abdest ili objasnili, tako isto treba gusl. Kako ide? Ovaj gusl, vjerujte mi, braću, ja sam medresu završio, a nikad nisam znao kako se gusl. Ko je učio jedno u fiku, pobrko drugo, onda sam ičtihad vršio. Prvo, nijet. To se zna kod svih dijela. Kod svih dijela i bajeta je nijet. I on prethodi. Nećeš zanijetiti na ruku, nećeš zanijetiti kad se okupaš. Nego pred svako dijelo je nijet. Ne bude li nijeta, neće biti nagrade. Zanijeti da je to radi Allaha, da se njemu pokoravaš i onda će biti nagrađen ako uradiš kako je propisao Allah. Nijet, zatim reći bismillah, pa oprati ruke tri puta, potom oprati stidna mjesta iz preda iz traga, za toga uzeti abdest, kao što se uzima abdest za namaz, ovdje ima da se odgode noge, međutim, nema danas potrebe, jer se, jer se kupa čovjek u čistom. Zatim oprati glavu tri puta uz rastavljanje kose, a onda vodom oprati čitavo tijelo. Zašto kažemo glavu? Zato što sada inače nastaje pranje čitava tijela, ali počinjemo od glave pa onda desnu stranu naniže i završimo sa lijevom. Tu se navodi isto da one dijelove tijela koji mogu pri slaboj pažnji ostati neoprani i nepokvašeni, da vodimo o njima računa, to je tu navedeno, jer je tako praktiko i poučio Resul sallallahu alaihi wasallam. Kupanje žene je kao kupanje muškarca, s tim što ona nije obavezna rasputati pletenice pod uvjetom da voda dopre do korijena kose. Tu imamo fusnotu dole. Kod dijela fakiha će se pletenica, posebno kod gusula zbog hajza. Znači, ako se žena kupa zbog toga što joj je prestao hajz, što je prestala menstruacija, tad će rasputati pletenice. A kad je žena džunup, kad je žena usnila u snu da, da, da ima odnos sa muškarcem pa ili kada je spavala sa mužem tada ne treba da raspuće ne mora dovoljno je da potare korijen da, da pokvasi i opere korijen kosi je li jasno? kada je preporučeno vidjeli smo kada je obavezno u pet slučajeva kada je mustehab preporučeno lijepo u nekoliko slučajeva je mustehab da se musliman okupa i za takvo kupanje bit će nagrađen, ali neće biti kažen ako ga izostavi. Pod jedan kupanje petkom i to u vremenu od pojave zore do džume namaza, a najbolje bi bilo pred sam odlazak na džumu. Dva, ovdje bi mogli naglasiti isto da jedni smatraju ovo kupanje važibom. Dva, kupanje na ramazanski i kurbanski bajram, iako u tom pogledu nema vjerodostojnih hadisa, ali se prenose čvrste izjave ashaba. Znači ovo je mustahab leme, da je kupanje bajramom. Zato nema dokaza, vjerovatno se poslužili smislom kupanja i njegovom suštinom, a to je što će se ljudi skupljati pa da budu čisti, pa vjerojatno pošto se tu iskupljaju treba da se ponašaju i dođu čisti kao na džumu. Tri, kupanje nakon opremanja mrtvaca, u kom smislu se prenosi hadis Hasan, Hasan znači dobar, ispravan, četiri kupane pred oblačenje i hrama za hađ ili umru, što je mendub kod većine učenjaka, znači nešto više od mustehaba, nešto, nešto što bi se, ako, ako bi se izostavilo, čovjek bio izložen ukoru. Pet, svi učenjaci preporučuju kupanje pred ulazak u Meku, iako za izostavljanje toga kupanja ne predviđaju fidiju otkup, a većina ih smatra da se umjesto kupanja može uzeti abdest ulaskom u Meku, u Harem. Šest, mendub je okupati se pred polazak na Arefat za hađije, jel? Znači mendub jedno, mendub drugo, gore pod četiri i pod šest. Sastavni dijelovi gusla, to jeste ruknovi. Ruknovi, dijelovi koji se ne smiju izostaviti. Ovo što smo rekli, bilo i sa sunnetima i sa ostalim nijet u srcu, zatim oprati cijelo tijelo. Što znači? Da onaj čovjek koji bi zanijetio da se okupa, iskočio u vodu, a? Zašto? Što ima šta? To ima ruknove. Rukn nijet i oprati se. E sad kad bi on na obali uradio sve ko što se radi, razumijete li me, zanijetio, rekao bismillah, opro ruke, opro na mjesta, zatim ušao u vodu i u vodi onda se opro, onda je to pravi, pravi gust sa svim sunnetima i mustehabima. Ali samo da ima nijet i sav ovaj se smoći u vodu, postigao je gusl. Treba li ponavljati išta? Mi ćemo još jednom da objasnimo. Ako pa pa? Pa. Da li? naprijed i Da li? Abdes komplet. zbog toga. Ja sam htio sad da upitam zbog čega se pere sti nešto prije. Zbog čega se prije? Zato da ne bi bilo poslije, da ne bi pokvario čovjek abdest. Ja ti bar sidne prije ili, ili abdest prije? Nemoj. Pazi. Ti možeš peškiramo osušiti ta mjesta jer imaš pregradu između sebe i prepreku između, ruke i u mjesta. Ne smiješ učiti Kur'an. Ne smiješ učiti Kur'an, a zikr učenjaci. I možda ti dobro. Zikrullah ha... Da čini u svim stanjima. Džunup, žena u hajzu, jedino neće u, u nužniku. A ovo stalno. Samo Kur'an, džunup, ne. I ovdje ima objašnjenje ako, ako se radi o čovjeku ili ženi. Žena ima 40 dana poslije poroda rok, a? a iz Kur'ana. Šta će ona sada? Odobrava joj se da, da, da Kur'an. Nije jedan. Ali Aishin hadis koja... On je derogirao sve ostale. Aishin hadis... Jeste ima hadisa, ali to je bilo na početku, jer znate kako je dolazio, kako je dolazio fik, odgavio je muslimane, pa nije na početku branio ni alkohol, jel da? Kako bi navikli da vole Allaha, da se boje Allaha, da hoće, da, hoće i tako dalje, i onda dolazi da ostavljaju zlo po zlo. Tako da ima to, to je bila olakšica vjernice. هم درسوا عند عند الشيخ انور انسان يستو يلا لي ارجع قول له يعني في فرق بين في يقول لك لو لمست بهذا العبره باللمس بهذا المكان لو لمست بهذا المكان ينقض الوضوء تفهم الكلام؟ قول له الكلام يحتاج تفصيل يا اخي Kod في pitanja بوستوي شيرينا Nije kao da ne. Sa kojim dijelom ruke? Sa ovim? Sa ovim? Sa dlanom? Zato trebaš pitati o, o čitavoj stvari. Hadis. Hadis kaže kada čovjek dotakne polni organ neka se abdesti. Kako ćemo da reći da se ne abdesti? لكن تحتاج تفصيل في اي مساله حتى لا يحدث عندك لخبطه Treba tražiti objašnjenje oko svega da ne bi došlo do brkanja. أليس؟ مسألة خلافية بين أهل العلم برضه والمسألة خلافية هل هو واجب ولا لا I tu, i tu je razmilaže među učenjacima. Ja sam kazao da neki ka, e, smatraju vađibom, neki ne smatraju. لكن والله أعلم ممكن يكون مخزون ذاته bi ناي بريبي biti da لكن يوم العمر دخل رجل المسجد متأخر ف يعني انتبه عمر ما هذا قال له يعني والله ما بسرعة أتيت وما أدركت يعني وتوضأت قال له وما اغتسلت تمام أنكر عليه ذلك كأنه كان أمر معلوم عن الصحابة نعم. هم يغتسلوا Navodi se slučaj od Omera radijallahu anhu kada je ušao gdje je on bio imam pa je ušao jedan čovjek, malo zakasnio, kaže, što se zabavio? Veli, radio sam pa uzeo abdest tako kaže, a niste okupao? Pa ovdje je ukor, što, što navodi da je kod Saba bilo kupanje, velika stvar. Bilo kupanje, stvar u kojoj treba posvetiti pažnju, ne igrati se sa njom da ne ostane ovaj naš cijelni koliko igla ovaj, nalazi se baš tako ovaj, suho cijela. Znači najmanje jedan put se uklipat, zatim tri puti zaprati nos, usta, grlo, ovaj, uši, zatim oprati i oko putka oprati. A kasnije, ko su to dušu, može stavlja. Da li tu stavlja? tu Naučio potpuni gusl. Mi smo rekli da kupanje čitava tijela sa nijetom zadovoljava Jel tako? Ali postoji sunnet, postoji potpuno. Zamisli kuća, mi zovemo kuću ono što je od temelja do krova, jel je Jel A nema u njoj struje, nema u njoj stepenica, nema u njoj ormara, nema u njoj kreveta, nema u njoj sjelci nema u njoj tepiha. Jesu li ste te dvije kuće? Jesu Nisu. To vam je sunnet sa ibadetima. Sunnet sa ibadetima je potpunjavanje kićenje, sve nakićeno, sve sređeno, uljepšano do, do, do kraja. Ne, ne gubi. Kupanje se ne gubi. Dobro, odmor. Uzet ćemo temu Tejemuma, 28. stranica. Umjesto abdesta ili gusula može se uzeti Tejemum, zbog sljedećih razloga. Znači, u zamjenu za abdest, kad ga ne možemo uzeti, i, te i, i gusl, kad ga ne možemo uzeti, možemo uzeti tejemum. Tejemum znači mijenja abdest i mijenja gusl. Pa ne možeš uzeti gusl, tejemum uzmeš. Čist si, od onoga od čega treba biti čist sa guslom. Trebaš uzeti abdest, ne možeš, uzmeš tejemum i pripremio se za ono zašto se htio pripremiti abdestom. Razlozi da bi temu zamijenio abdest ili kupanje, ako se ne nađe voda ili se ne nađe količina koja je, dovo, koja je dovoljna za čišćenje, ne ima vode, ne ima vode, a džunup smo. ćemo uzeti. Ne ima vode, a hoćemo abdest namaz dolazi, uzet ćemo temu. Imamo vode, ali finđana trebamo se ogasuliti. Ne može. Je li tako? ili finđalan treba abdesiti. Ne može. Znači nedovoljno. To je prvi razlog. Ako ima, ne vrijedite jemu. Drugo, kad je čovjek bolestan ili ranjen pa se boji da će mu se upotrebom vode pogoršati bolest ili otežati proces izlječenja, pod uvjetom da bude siguran u to na osnovu vlastitog iskustva ili preporuke pouzdanog ljekara muslimana. To je drugi razlog i ovdje se sada vraća znači ištihadu čovjeka i ištihadu oni koji poznaju tu oblast i vjeruje se njihovom mišljenju. Treće, ako voda bude toliko hladna, dodajte, a ne možemo je zagrijati. Pa se, bojimo, pa se boji da ćemo navoditi ako je upotrijebi. Znači voda može biti hladna, ali ako se može ugrijeti, umlačiti, ublažiti njena studijen, onda moramo to učiniti. Ne vrijedite je, ali je ne možemo zagrijati. Ako je voda hladna, dodajte ovdje, a ne možemo je ugrijati, pa se bojimo da će nam nauditi ako je upotrijebimo. To je slično ovom drugom, znači izbjegavanje štete. Ako se bojimo da će nam rana pozeti ako to uradimo, i ovdje isto ako se bojimo da ćemo, ako se okupamo na vrh Vlašića, hladnom vodom da ćemo umrijeti, takav jedan slučaj se desio, vidite kako je Allah Želešanu učinio ashabe, ashabe učinio bićima na kojima se sve to prohabalo. I ostao nam u svemu primjer i pouka. I u ovome imamo pouku, baš među ashabima, kad je jedan od njihovih vojskovođa išao s vojskom i pio se. I pitao on, pošto je običaj muslimanskih vođa da pravi šuru sa učenim, pitao šta ću? Kaže mu jedan ne vidim, ima vode, ne vidim da, bi, da, da, da ti ima drugog nego se okupati. On se okupao i naladio se i umro. Kad došli poslaniku, kad je tako i tako se desilo. Kaže, ubili ste ga, Allah vas ubio. Gledajte. To je znači taj slučaj. Četiri. Kada je voda u blizini, ali se čovjek plaši iza za sebe, svoju čast, svoj imetak ili izostajanje gubljenje saputnika ako ode po vodu. Ovdje možemo kazati, jel, bojimo se toga što između nas i vode minsko polje, između nas i vode snajper. Ako odemo u vodu, na vodu, otkrićemo se, inače se krijemo da nas ne uhvati jel, silnik koji hoće po svojoj sili da nam oduzme život i tako dalje. Znači, tad ostajemo, to su sve razlozi da ostanemo i ne pojavljujemo se, abdest nije razlog. Prijetiti opasno, da se desi ovo, uzmite jemu. To je sve u domenu kazanog već da Islam daje olakšice u situacijama koje su teške za čovjeka. Pet, također u slučaju kada mu je voda potrebna za piće ili piće nekom drugom, pa makar i psu, Peti slučaj znači da imamo vode, ali nam treba za piće, ne smijemo se gasoliti, ako se ogasolimo ode pet litara vode. A pet litara vode <clears throat> možemo piti pet dana. Ili nam treba za, ne znam, pravljenje čaja ili pravljenje čorbe i tako dalje. Ta ćemo uzmeti, znači, tejemum, a čuvat ćemo tu vodu za potrebnije. Tejemom se uzima zemljom i svim što je od zemlje poput pijeska ili kamena. Kad kažemo zemljom, mislimo suhom zemljom, prašinom. Kad kažemo zemljom, suhom zemljom, prašinom. To je osnov. I kamen na kome se nahvatala prašina. Ne može kamen koji je uglačan, kao što se zna uglačati mramor, jel, kad se sa njim nešto potpločava. Nego kamen na kome ima jel, sloj zemlje ili vidi se da je uprašen tako način uzimanja tejemuma. Vidimo, prvo je nijet, odluka da će se uzeti tejemum, zatim reći bismillah, a onda rukama dotakne se čista zemlja, te se potrije lice, a zatim šake do izaz globova. Sunnet da se prilikom uzimanja tejemuma s ruke otrese i opuše prašina i da se ne trlja lice rukama. Dovoljno da se jednom dotakne zemlja, iza lice, i za ruke, shodno hadisu u kom je alaihi salatu wasalam rekao Ammaru, dovoljno ti je ovo, a potom rukama dotakne zemlju, a, doti, a potom rukama dotaknuo zemlju, puhao s nje prašinu, zatim potrao po, licu i šakama, bilježi Buhari u kitabu Tejemum. Dozvoljeno obavljati sa Tejemumom ono što je dozvoljeno sa guslom i abdestom. Tejemum može zamijeniti gusul i abdest, Ulema postavlja za uvjet za uzimanje tejemuma nastupanje namaskog vremena. Dva, Ebu Hanife se razilazi i ne postavlja uslov nastupanja namaskog vremena i dokazi su na njegovoj strani. Vidite da nismo protiv Ebu Hanife, nego smo za dokaz kod svakog. Da mi znamo da je sahib uzur uvjet da nastupi namasko vrijeme, za temom nije. Jednim temom se može klanjati više farzova, jer kao jednim abdestom, sve dok se ne izgubi abdest. Tako je temom, sve dok ti je temom važi, šta vrijedi drugi uzimati? Imaš tejemum. نبين هنا كيفية يعني يا هذا Kod nas, iako se svak boji tejemuma, boje se ljudi tejemuma, naši stariji vjernici, bilo zbog toga što ga nisu uobičajali, bilo zbog toga što nisu sigurni njegove propise, pa možda čak se i boje hoće li im biti primljen, ali je tejemom nešto sasvim sigurno i nešto što kad za njega imaju uvjeti propisano. Isto tako uzimanje koje je kod nas uobičajeno nije ono uzimanje koje na koje upućuju hadisi, na koje upućuje praksa poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ovdje u ovom hadisu Buharinom od Ammara, Resul sallallahu alaihi wasallam je rekao dovoljno ti je ovo pa je udario lanovima u zemlju uhao da ne bi se prljao po licu i potro lice i šamke. A kod nas je bilo nešto složeno i čovjek ne zna kako će. Udariš jednom, pa opet udariš pa nekako ovako da se suku do... Da se ovdje ovaj dio ne dira, pošto je upušćena zemlja. في حديث ماشي. في حديث هو ضربتين ولكن ضعيف ولو التيمم ضربتين في حديث ولكن ضعيف Ima hadis da se dva puta udari. Marre lil vajh, marre lil... قال اليد ولكن ضعيف Ali je hadis daif. Ima hadis da se dva puta udari jednom za lice, jednom za... مرافق الوضوء هذه سورة مائدة إلى المرافق المرافق يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فري فامسحوا بوجوهكم وأيديكم لا دي دي يعني إذا مسك عليه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم نجد نجد إن شاء الله نجد سورة النائلة وسورة النساء هو Видно, وضوء O vjernici, kada hoćete da namaz obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite, a dio glave potarite i noge svoje do iza članaka, misli se operite. Ako ste džunupi, onda se okupajte, ako ste bolesni ili na putu, ili ako ste izvršili prirodnu potrebu, ili ako ste sastali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko liza svojih i ruku svojih pređite. Kod, kod kaže do laktova, a dole kaže i lica svoja i ruke. E, <laughs> ima meziva po kojima je tako, međutim, u, u, hadisu kod Buharije, u hadisu Ammara, je poslanik sallallahu alaihi wasallam praktično pokazao, dovoljno ti je ovo, znači pokazao nam je djelom poslanika sallallahu alaihi wasallam, a kome ima poslije toga izbora da postupi drugačije, zapamtite ovo obraću. Iđma svih imama svih muđtehida jeste da se stalno vraćaju praksi poslanika sallallahu alaihi sunnetu poslanika sallallahu Šta kvari temu? Sve što kvari abdest. Znači kvari ga sve što kvari abdest. Zatim i druge stvari kao dolazak vode za onoga ko nije imao. Tri, prestanak razloga za nemogućnost upotrebe vode. Kad se neki namaz temu, temom, potom dođe voda nakon što je namaz obavljen, ne treba ponavljati namaz. Pa makar još bilo vremena za njegovo ponovno obavljanje. Makar bio još taj vakat. A ako voda dođe prije nego se završi namaz, temom će se pokvariti, pa je potrebno ponovo uzeti abdest i klanjati. Po ovom pitanju učenjaci nisu složni, ali ovdje je naveden rađih mišljenje. Mišljenje spravnije. Znači ako smo završili namaz, klanjali ga na početku podnevskog vremena i ostalo nam je još dva sata podnevskog vremena, a došla je, imamo vode. Ili voda više nije hladna. Ili donio nam neku odjeću pa sad možemo se okupati jer ćemo se zagrnuti toplo, neće nam navoditi. Znači presto je razlog tada nećemo ponavljati, nećemo ponavljati nama. Jer smo izašli iz njega, završili. A ako smo u toku, prestaje tejemu. Tebi je pokvaren tejemu. ali nije bio dok si klanjao. Ali sad je pokvaren, kako klanjati? Ne možeš klanjati jedan rekiat bez tejemuma, jer sa dolaskom vode je pokvaren ti je Prema tome, izaći ćeš iz namaza, abdestit se i klanjati namaz. إذا قام منكم أحدا إذا قام منكم أحد جنبا فعندكم سهل جدا الدنيا برد الماء بارد أتيمم على طول لا يا أخي الذي سيهلكه الماء سيمرضه هو فقط الذي يتيمم أما لأنه بارد ما أمر طبيعي ومن كفارات الذنوب إسباغ الوضوء على المكاره فضلا على الغسل إن في يكره تكره النفس البرودة لكن Da znamo ovdje, braćo, kad je u pitanju hladnoća, Kod nas je često hladno. I kad kažemo bojeći da nam hladna voda neće nauditi, mislimo da se nećemo razboliti ili da nećemo stradati. A ne mislimo na to što ćemo, a? To će nam biti nezgodno. Što ćemo se stresati od studene, ne. Ako nam neće ništa biti, ni zbog abdestenja, niti zbog, zbog kupanja, a to nekada može biti i korisno i zdravo, nije razlog to što mi ne volimo hladnu vodu ili što ćemo se stresti od nje. Čak postoji hadis koji kaže da je od razloga dizanja stepena čovjeka kod Allaha Đalešanu i brisanja njegovih grijeha uzimanje abdesta kada je teško, kada je mrsko, kad je studeno. كذلك لو ما تستطيع نهائيا Ako ne možemo da podnesemo hladnu vodu, onda se potrudimo da je ugrijemo. Ne idimo odmah na tejemum. Tejemum ostaje zadnje rješenje, da bi nam bio opravdan. sada tema je vezana za žene i pojave kod žena, ali treba da ih znaju i muškarci, zbog njihovih žena i zbog njihovih sestara, majki i, kćeri. Mi ćemo samo pročitati to bez objašnjenja. Haiz menzis je pojava krvi iz polnog organa žene dok je zdrava, a koju nije prouzrokovalo rađanje djeteta. Znači kad žena krvari, a nije rodila dijete, to je hajz. Prema mišljenju većine učenjaka, hajz se ne pojavljuje prije napunjene devete godine, pa ako se ranije primijeti krv, to je zbog nečeg drugog. Boja krvi koja se pojavljuje prilikom hajza može biti crna, crvena, žuta ili negdje između bijele i crne. Najmanje trajanje hajza nije ograničeno, a za najduže trajanje neki kažu da je 10 dana, dok drugi kažu 15. Najduži period čistoće između dva hajza nije ograničen, a najkraći je 15 dana. Nifas je pojava krvi koju je prouzlakovalo rađanje djeteta. Najkraći period nifasa nije ograničen, a najduži može biti 40 dana. Znači, takvih analizirajući događaje koji su im, o kojima su obavještavani u svoje vrijeme, nisu registrovali da ima hajza duže od 40 dana. Međutim, kraći može biti, može biti 15, može biti 20, 25. Kad prestane krvarenje poslije, poslije rađanja, poslije poroda. تصلي لو انقطع طبعا بعد يعني 10 ايام لو 15 يوم تغتسل وتصلي عادي من الفساد Šta se ne smije činiti u toku hajza i nifasa? Dok je žena u hajzu i nifasu, smatra se nečistom, pa joj je zabranjeno sve ono što je zabranjeno džunupu. Ne dotiče mushaf i ne sjedi u mesčidu. Zabranjeno je da posti i da klanja s tim što je obavezna napostiti one dane koje nije postila u toku hajza i nifasa, a izostavljene namaze nije duža naklanjavati, jer je a.s. naredio da se napusti propušteni post zbog te pojave, a nije naredio da se naklanjaju namazi. Tri, zabranjeno je polno općiti, odnosno zabranjeno je polno općiti sa ženom koja ima hajzi nifas, sve dok se ne očisti, jer uzvišeni Allah je rekao i pitajte i, pitate, i pitaju te o mjesečnom pranju, reci to je neprijatnost, zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja i ne, prilazite, ne prilazite im dok se ne okupaju, a kad se okupaju onda im prilazite. Svi se slažu da je dozvoljeno dodirivanje žene u, toku, u takvom stanju radi naslađivanja iznad pupka ispod koljena, znači izvan tog avrata žene kod žene. Većina smatra da je zabranjeno naslađivanje tijelom žene u stanju hajza ili nifasa na dijelu između pupka i koljena, dok neki smatraju da je i to dozvoljeno, jer je Muhammed s.a.v. rekao, radište što god hoćete osim spolnog općenja. Nahod istihada. Istihaza. Istihaza je izlazak krvi izvan određenog perioda hajza menstruacije. Ako je period hajza bio